meu carro no sinal Ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu, já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou dia de sorte pra mim Tem que ser natural, tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa com o som do carro ligado Continuo um modão junto com Beto e Ronaldo Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral Vem, parei meu carro no sinal ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu, eu já tô nos braços bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu, já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela dia de sorte pra mim Tem que ser natural, tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa com o som do carro ligado Curtindo o modão junto com Beto e Ronaldo E eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral Vem Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu, já tô nos braços dela Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei na no sinal quando ela olhou Fazendo amor jeito que eu imaginei Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu, eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou peraí, cara, não faz assim, tá bicho. Tá vendo esse saco? Peraí, não faz isso não. Na boa, eu te pedi, não faz isso. Não faz isso. Ele vai descer na tua garganta, não, entendeu? Eu vou arrancar teus olhos com essa ponta aqui. Não, não, e o dela também. Calma, calma, calma, calma. Não faz isso. Não faz isso, vem aqui, fica calmo. Entendeu? Não conversar com você numa boca, não dá pra conversar contigo, por isso que a gente só briga, tá vendo? A gente não consegue conversar, cara. Yeah. ¡No tienes esta!